Prije nego što počnem, hoću da se zahvalim e, organizatorima <clears throat> ovih predavanja, ne samo ovog večerašnjeg predavanja, nego na njihovom trudu i na njihovom zalaganju znači za ova predavanja i za ove aktivnosti ovdje. I hoću da se zahvalim vama koji ste došli, koji ste izdvojili svoje cijenjeno vrijeme, da večeras budete i da se družite ovdje sa nama za, <clears throat> na ovom predavanju. Večerašnja tema, <clears throat> mi smo najavili četiri stvari, međutim ima puno više stvari <clears throat> koje mogu da usklade čovjekov život. I nisu samo četiri stvari, jer to nije hadis poslanika, sallallahu sallam, niti je ajet od Allaha, pa da je to, da kažemo, zakovano ili da je to jedino što čovjeka, čovjeku može da uskladi njegov život. Međutim, <clears throat> mi na Dunjaluku otprilike imamo slične probleme. Naši problemi sa, naš odnos sa našim gospodarem, naši problemi, da kažemo, e, porodični problemi, naši problemi na poslu, to jeste naš e, E, taj, da kažemo, egzistacioni e, dio života, naša egzistencija. I imamo taj četvrti dio, to jeste e, gdje se susreće, da kažemo, ogromna većina i na kraju, na krajeva svi mi susrećemo se sa tim zdravstvenim problemima. <clears throat> I mi upravo ovu večerašnja tema jeste ove četiri stvari koje sam evo sad ukratko spomenuo, jeste taj naš odnos naspram našeg gospodara, može učiniti i kako naš život, život skladnijim. Naše porodične, da kažemo, probleme, odnosno e, naš odnos naspram porodice svakog pojedinca, jer mi pojedinačno, oni koji nisu oženjeni, imaju, da kažemo, tu širu zajednicu ili širu porodcu, to jeste njihovi roditelji i njihova šira, da kažemo, rodbina. I imamo treću stvar, <clears throat> to jeste naši problemi egzistencije, naši problemi sa poslom ili ako neko ne radi sa neposlom. I imamo četvrtu stvar, to jeste kakav je naš odnos naspram našeg zdravlja. Kažem, ove četiri stvari mi ćemo večeras pokušati da se dotaknemo <clears throat> svake pojedinačno. Međutim, opet kažem, nisu samo ove četiri stvari koje mogu da usklade naš život, ali su da kažemo na neki način glavne, glavne e, stvari koje mogu da, da usmjere da kažemo da učine naš život skladnim. <clears throat> Prije svega mi smo spomenuli i to je svakako moramo prvo o tome da govorimo kakav je naš odnos nas, naspram našeg gospodara. I to je glavna stvar koja će učiniti naš život skladnim ili neće, neće ga učiniti skladnim ili neskladnim. Svaki čovjek koji popravi stanje sa gospodarem, on može se nadati da će njegov život biti, da kažemo, skladan, da će njegov život biti lijep. A to jeste svjedoče riječi gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala men amile salihan min zekerin au untha wa huwa mu'minun tajjiba. Ovaj ajet, kada bi samo njega večeras tumačili i o njemu razgovarali, razgovarali bio bi dovoljan da kažemo da opiše ovu temu i da da odgovor na ovu temu, to jeste da uskladi naš život na ovom dunjaluku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala men amile salihan min au untha wa huwa mu'min hajaten tajjiba kaže onaj koji bude radio dobra djela <clears throat> ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo sva dobra djela koja se mogu da kažemo uvrstiti u dobra djela Men amile salihan, ko bude radio dobra djela, min dekerin au untha, kaže bio žena ili muškarac, wa huwa mu'min i kaže pri tome da je čovjek vjernik, da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, fele jennehu hajaten tajjiba, Kaže, mi mu obećavamo da će lijepim životom na Dunjaluku pro, proživjeti. Ovo je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ako se vratimo na ovaj ajet, vidjet ćete da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo prvo dobra djela, pa tek onda وَهُوَ mu'min, a pritom bude vjernik. Zbog čega? Jer čovjek koji radi dobra djela, a nije vjernik, hoće li imati fajde, hoće li imati nagradu, hoće li imati ikakve koristi od toga. Ovdje moramo podijeliti da kažemo vjernike koji radi dobra djela i da kažemo nevjernike koji radi dobra djela. Neko će se možda pitati otkud nevjernika da radi dobra djela. Istina je da može nevjernik voliti, da može nevjernik raditi dobra djela i da ga vjernici mogu voljeti. I ne samo vjernici, nego svi ga ljudi mogu voljeti. Ovo je malo da kažemo e, pitanje koje treba obrazložiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> kada je Abu Talib umro prije na prije svega na samrti dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve u Talibu i kaže: "O Amidža, reci la ilaha illallah." Kaže: "Ja ću se zauzeti na sudnjem danu za tebe da uđeš u džennet, da ne uđeš u vatru." Međutim, ovaj događaj mi svi manje više znamo da je, da kažemo, preovladalo kod Ebu Taliba ona njegova dva prijatelja koja su, koja su da jednostavno ga odvraćali od la ilaha illallah i koji su mu govorili zar ćeš ostaviti vjeru svojih predaka. I on je, da kažemo, ispustio svoju dušu, rekavši umirem u vjeri svojih predaka, pa je poslanik sallallahu alejhi ve u jednom rivatu se spominje da je plakao. Šta mislite ovdje kako obrazložiti čovjek umire kao nevjerni, kao mušrik i poslanik sallallahu alejhi plače za njim. I ovdje Allah subhanahu wa taala potvrđuje da se vratimo na temu Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inneke la tahdi men ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Ovdje Allah potvrđuje da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam volio mušrika. Kaže inneke la tahdi men ahbabta. Allah potvrđuje nećeš ti uputiti onoga koga voliš. Mi znamo dobro iz eh, da kažemo hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je Abu Talib eh, na, u najmanjem stepenu džehennema i poslanik Salomović, kako je opisao, kaže bit će njegova stopala u džehennemu, a od žestine vatre, kaže, njegov mozak će vriti. I kaže, neće mu ništa koristiti, kaže, mislit će da je najgore kažnje. A to je najblaži stepen džehennema, da nas Allah sačuva tog džehennema. I ovdje potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inneke la tehdi men ahbebte walakin Allahe jehdi men ješa. Ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš, nego ولكن Allaha يهدي من kaže, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. I kaže, ovo alemu bil muhtedin, i on zna ko je za uputu. Ovdje ćemo vidjeti <clears throat> da čovjek može, znači, da bude i nevjernik i da radi dobra djela. Međutim, e, kakav je stav da kažemo e, naspram ljudi koji rade dobra djela, a nisu rekli la ilaha illallah, nisu Allahu pali na seždu. Kažu ulema uglavnom, kaže njegova, njihova nagrada se zaustavlja samo na Dunjaluku. I oni će biti znači nagrađeni na Dunjaluku jer Allah subhanahu wa ta'ala i svoje pravednosti i svoje da kažemo pravde neće zanemariti ta njihova dobra djela. I on će ih nagraditi, međutim njihova nagrada je znači e, samo da kažemo ograničena na Dunjaluku i zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَدِمْنَا إِلَى مَا, kadimna ila ma amilu min amelin فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže i mi će im na sudnjem danu prikazati njihova dobra djela, kaže feđalnaha hebaa manthura. Kaže onda kada se oni budu, da kažem, obradovali i vidjeli ta svoja dobra djela, kaže feđalnaha hebaa manthura. Kaže pa ćemo i, mi ćemo ih, kaže, raspršiti kao u pepeo pretvoriti. Znači ništa od tih svojih dobrih djela na, na, ahiretu neće imati ti ljudi koji su radili dobra djela na Dunjalku, a nisu bili, nisu da kažemo vjerovali u Allaha i, njihove, njegove poslanike i nisu bili da kažemo na seždi Allahu subhanahu wa ta'ala jer to je, da kažemo, znak i potvrda da je čovjek vjernik <clears throat> na Dunjaluku. Jer ako bi se e, neko vodio, da kažemo, tezom ja vjerujem, a nema, nema dijela, mi možemo onda reći u tom kontekstu i, i je vjernik. Jer on rekao u obje izetike, la obraća se Allahu, znači sa Allahom razgovara, vjeruje Allaha, i potvrđuje, kaže, njegov ponos, da je Allah smatrao od njegov, njegovih svojstava al-izze, al-aziz, kaže, izzetike, kaže, tako mi tvoje, tvoje veličine, tvoga ponosa, kaže, sve ću i ja, kaže, zavesti. Ovdje šetan, da kažemo, razgovara sa Allahom, međutim, razlika između onih koji vjeruju, koji su jezikom izgovorili la ilaha illallah, a nisu djelima potvrdili, apsolutno, znači, e, jezik, odnosno izgovaranje, ja vjerujem, e, nažalost, bojim se da neće ljudima koristiti na sudnjem danu, osim, osim onima koji budu, da kažemo, taj govor potvrdili svojim djelima. Tako da iman inače kad se opisuje, kad ulema opisuje, odnosno poslanik Salaselem opisao šta je iman, pa kaže ali imanu bid'un vosab'une šoba ili bid'un vositune šoba, e, došlo je znači dva rivajeta, dva, dvije predaje, kaže 60 <clears throat> i nekoliko ogranaka ili 70 i nekoliko ogranaka. I onda ovdje poslanik Salasana opisuje šta je istinski iman, da li je to samo znači na jeziku ili se mora znači manifestovati, znači da kažemo kroz naša djela i pa kaže el alahu, znači najveći stepen tog imana, upravo ovaj hadis znači koji govori znači da je, da je iman 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka, kaže najveći stepen tog imana jeste da čovjek izgovori i posvjedoči svojim jezikom da kaže la ilaha illallah. Da posvjedoči da nema drugog istinskog božanstva od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi njegov rob i njegov poslanik. Kaže u adnaha amatatul adha ani A kaže najmanji stepen imana. Znači najmanji, ovdje se opisuje znači da kažemo taj iman, šta je upravo taj iman? Kaže najmanji stepen imana je da kaže uklonite ono što smeta ljudima na putevima ono što smeta ljudima, ljudima na putima da to uklonite znači sa puta. Kaže wal haya'u min al iman a kaže i od imana. I ovaj hadis upravo potvrđuje da je iman znači čovjek da bi izgovorio la ilaha illallah što je najveći stepen imana mora da kaže jezikom. Da bi uklonio e, ono što smeta ljudima na putu, to mora svojim rukama, znači mora djelom, rukama znači da ukloni wal haya'u min al iman i kaže stid je od imana, mjesto stida gdje se nalazi, jel na jeziku ili na, na rukama, da kažem na dijelu, na rukama, znači ili nogama, ili u srcu. Upravo, znači, mjesto imana, znači, jeste u srcu i zato e, ovaj hadis je, da kažemo, objedinio da je iman, znači, i riječ, i djelo, i ono što, da kažemo, što naša srca osjeća ili, ili djelo, da kažemo, djela srca naših. Da se vratimo e, ovamo na da bi naš život znači, bio skladan, mi moramo e, da kažemo uskladiti ili popraviti ili da kažemo e, popraviti naše stanje naše stanje sa našim gospodarem kako bi naš život bio skladan. Mi smo rekli ovaj ajet e, ko bude radio dobra djela <clears throat> ovo mu'min i bude znači pritom vjernik, kaže mi ćemo onaj mu učiniti da živim, da lijepim životom na dunjalku provede. Drugi ajet koji isto tako potvrđuje suprotno ovome, Mada iz, iz ovog ajeta se isto može razumjeti što u našem šerijetu, odnosno što u šerijetu ima mefhum, halefa, muhalefa, zove se suprotno razumijevanje, da kažemo, stvari ajeta. Ovdje bi suprotno bilo razumijevanje ovog ajeta, onaj ko ne radi dobra djela i nije mu'min, mi, mi mu nećemo učiniti da lijepim životom na dunjalku najprovede. Međutim, imamo ajet konkretno koji govori o ovome, e, kaže, omen arada an zikri fe ine lehu išeten denka. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ آمَ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Men arada an zikri fa ina lehu meišeten danka. Kaže onaj ko bude ostavio da slijedi knjigu koju Allah objavio čitavom čovječanstvu, ko bude odbio da slijedi islam, ko bude e, odbio da živi po islamu, da živi da, sa namazom, da živi sa postom, da živi sa šehadetom, da živi sa, sa zekatom, sa hađom, sa umrom, kaže fa inna lahu danka. Kaže mi ćemo učiniti da teškim životom na dunjaluku pro, proživi. Kaže i ovdje se ne zaustavlja Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji se, da kažemo, okrene od upute Allaha subhanahu wa ta'ala, ne zaustavlja se Allah da će mu biti kazna samo na dunjaluku. Kazna mu je na dunjalku ine lehu me I vidjet ćete ljudi koji osjećaju, da kažemo, probleme, imaju dunjaluk, imaju, da kažemo, porod, imaju sve haman što požele, međutim, nemaju dobar odnos sa, naspram gospodara, subhanahu wa ta'ala, i onda vidjet ćeš da on živi u tim nekim, u tim e, duhovnim ili duševnim problemima i ljudi znači nerijetko ljudi koji imaju, da kažemo, milijune ili milijarde, ubijaju se. izvrše samoubistvo e, Šta je razlog tome? Kaže Allah subhanahu tela fa in lahu ma'isatan Kaže, mi ćemo učiniti da on teškim životom na Dunjalku proživi. I ne zaustavlja se Allah subhanahu da ćemo biti kazna samo na Dunjalku. Kaže, o nahshuruhu yawmal qiyamati ama. Kaže, a na sudnjem danu ćemo ga mi proživjeti slijepim. Biće slijep. Znači na dunjalku bio onaj koji imao oči, imao vid, vidio je, a na, na ahiretu Allah subhanahu wa ta'ala će ga pro, proživiti slijepim. Onda će on uzviknuti, kale rabbi li me ni ama, okad kuntu besira. Kaže, o Allahu, o gospodaru moj, zašto si me eh, proživio slijepim, a ja sam bio onaj koji je vidio. Kale ke dalike etetke ajatuna. Ovo je odgovor nama svima. Ja mi da dobro zastanemo i da vidimo šta mi radimo. Jer ovaj dunjalk je toliko kratak, život na ovom dunjalku je subhanallah toliko kratak. Kaže Allah subhanahu kaže, kedalike etetke ajatuna. Kaže, tebi su moji ajeti i moji, moje opomene i moji dokazi dolazili. Kaže, fenesiteha. I ti si kaj zaboravljao, kaže, te opomene, te dokaze. nisi se osvrtao na njih. Kaže, vakedalike lijeume tunsa. Kaže, i danas ćeš i ti biti isto tako zaboravljen i bit ćeš, da kažemo, ostavljen. Da nam se ne bi desilo da kažem ove stvari, Eh, <clears throat> čovjek koji ima razuma, koji ima pameti, on može sad i ima sad priliku. Još jedna stvar koja je ovdje bitna, da se napomene, vi dobro znate eh, i ovo je, da kažemo, stanje i vjernika i nevjernika i svih ljudi. Svi ljudi koji kada dođu pred Allah subhanahu kada vide istinu, to jeste kada ostave ovaj dunjaluk, odnosno kad njihova duša ostavi tijelo, pa kada dođu, odnosno kad umru, kad dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala, svi će reći Rabbi Gospodaru, vrati nas. O Allahu, vrati nas, irđe'un. Vrati nas. Zbog čega? La'alli amelu saliha. Kaže da radim dobra djela. I subhanallah, pogledajte, svaki čovjek i vjernik, on će reći, onda će on vidjeti koliko je mogao stvari da uradi, a nije uradio. Pa će svaki čovjek i onaj ko nije nikako bio vjernik pa nije uradio dobrih dijela reće Rabbir on, Allahu moj ti me vrati. amelu saliha. Kaže da radim dobra djela. I ovdje se subhanallah konstatuje da kažemo i ovdje zaključak da je Allah subhanahu wa ta'ala ljude stvorio na dunjaluku kako bi radili dobra djela. I subhanallah onaj koji ima razuma, onaj koji ima razuma da kažemo i koji je razuman, on će iskoristiti, neće čekati Neće čekati da kažem onaj dan kada će njegova duša izaći iz njegovog tijela pa sresti svoga gospodara pa da kaže Rabir on. Nego je sad vrijeme kao da smo vraćeni i imamo sada priliku. Ovdje su hvala prilika da se spomene jedan prelijep, barem po meni prelijep, da kažemo primjer jednog čovjeka iz Zenice. Pa nedavno je se desilo, da kažem unazad neki možda 5-6 godina, to je e, časopis, naš časopis SAF objavio E, čovjeka koji je vratio se Allahu subhanahu wa ta'ala i vratio se namazu preko jednog sna. Vjerovatno ste vi to, možda i većina vas je i čitala, možda da kažemo taj primjer, ali ja ću ga spomenuti večeras. Kaže, čovjek je sanjao svoju dženazu. Sanjao da je umro i da su ga jednostavno e, pripremili da ga ukopaju. Međutim, subhanallah kaže čovjek, ja sanjam umro i kaže sad moja poroca plaću, sve ja njih vidim, oni plaću, moji prijatelji plaću, ono čude se, otkud ja mlad umro, ovako, onako. Međutim, šta se desilo, kaže, sve do onog momenta dok su oni onaj, mene pripremali, ogasulili me, u čefine me umotali, ponijeli dženazu, kaže, klanjaju mi dženazu, subhanallah, kaže, vidim ja svoj kabor i one daske i onu zemlju i kaže, spuštaju me, kaže, u kabor, i kaže, one daske su poredali. Onako kako dženaza, subhanala, propis ili da kažemo e, <clears throat> taj redoslijed ili kako se dženaza ukopava ili mejit kako se ukopava. I kaže, kada smo spustili u kabor i one daske poredali, počeli me zagrtat. Kako su počeli zagrtat one grudve, kaže, počeli su da lupaju po onim daskama, <laughs> kaže, pa sam se probudio. Onda sam rekao, Allahu ekber, Allahu ekber, evo meni nove prilike. A kaže, čitavo vrijeme, Čitavo vrijeme, znači dok ja to sanjam i tu vidim svoju dženazu, čitavo vrijeme molim Allahu moj, nisam ja spreman za smrti, daj me vrati, daj mi još jednu, daj mi još jednu priliku. Nisam ja klanjao pet vakata namaza, nisam ja spreman da ja odgovaram za svoja dobra djela. <laughs> Kaže Subhanallah kada se probudio od onog lupanja, oni grudvi, kaže Alhamdulillah. Kaže, tad sam klanjao sabah i od tad nikad jedan namaz više nisam ostavio. Kaže, nikad više od tad nisam ostavio namaz. <clears throat> I hvala Allahu koji je dao, da kažemo, priliku tom čovjeku. Znači, nije bila znači, stvarna njegova smrt, ali ona će doći svakom od nas. I zato Allah kaže, kullu nefsin da ikatul maut. I svako živo biće će okusiti smrt. <clears throat> Inače, ljudi se boje smrti. Suleiman a.s. Eh, sa jednim od svojih, da kažemo, tih <clears throat> sljedbenika, stoji u društvu, a melek smrti je, Allah znači, je dao melekima mogućnost da se utjelove u ljude. Pa je melek smrti znači, isto bio u njihovom društvu i kaže, gledao je znači, tog čovjeka čudnim pogledom. A ovaj čovjek je primijetio što ga gleda tako čudnim pogledom. I onda je izdvojio se sa <clears throat> onaj, Sulejmanom, odvojio se sa Sulejmanom, kaže, ja ne bi Allah, o Allahu poslaniče. A mi dobro znamo da je Allah subhanahu Sulejmana, Sulejmana salam dao, da kažemo, <coughs> ili e, počinio je njemu i vjetar i kišu i te da kažemo i džine i dosta tih da kažemo onaj, stvari je znači, imao Suleman ali i na raspolaganju i kada je vidio ovaj čovjek kako ga čudnim pogledom gleda, odvojio se sa Sulejmanom, kaže, ja o Allahu poslaniće, o Sulejmane, kaže, <clears throat> ti imaš, Allah ti je dao tu i tu moć, kaže, hajde me, <laughs> kaže, prebaci u, u Hind, to jeste u Kinu, ne u Kinu, nego u Indiju. Znači, on se prepovo ovog čovjeka. I pošto je tražio od Sulejmana, Sulejman nam je naredio vjetru, znači, da ga odnese u, u Indiju. I vjetar ga odnio u Indiju. Međutim, Melek smrti je otišao u Indiju da mu uzme dušu. I kada se vratio, uzeo mu dušu u Indiji i vratio se kod Sulemana a.s. i pita, Melek razgovara sa Suleimanom a.s. kaže, čudio sam se, kaže, čovjek koji je bio jutros ili danas bio kod tebe ili juče je bio kod tebe, a kaže, Allah mi naredio da mu uzmem dušu u Indiji. I kaže, čudio sam se otkud je on ovdje, kaže, otkud on ovdje ima. Pa kaže, kada sam otišao, kaže, u Indiju, zatekao sam ga u Indiji. I tamo mu uzeo dušu. Tako da, vola tedri nefsun bi eji erdin temut. Kaže, zato Allah kaže, i kaže, nijedan, jedan čovjek, nijedna duša ne zna gdje će ispustiti, da kažemo, gdje će umrijeti, gdje će ostaviti, da kažemo, svoju dušu. Interesantno što se tiče ove smrti, i inače ljudi ne vole da se priča o toj smrti, ona je, da kažemo, tema koja je malo teška, da kažemo, za nas. Mada, kažemo, mašala večerašnji skupi uglavnom su omladina onaj, ljudi ne razmišljaju naš o tom smrti, treba da kažemo promijeniti možda temu malo na tu. Ona, međutim, Boga mi, oni kaburi su svjedoci i mladih ima i, i djece i starih, tako da smrt Boga mi ne bira nikoga i niko nema garanciju da će doživjeti 60, 70, 80 ili više godina. Allaha molim da budemo oni koji će se pripremiti za ovu smrt. Tako da ova da kažemo e, naš odnos ili naša relacija naspram gospodara subhanahu wa će učiniti i kako e, naš život skladnim ako mi budemo uskladili da kažemo naš život sa onim sa, sa čim Allah subhanahu je zadovoljan e, Ovdje isto ova tema je da kažemo ona je zasebna, ona bi se mogla večera samo o njoj da se priča i ne bi se mogla da kažemo iscrpiti jer je da kažemo široka da kažemo i sve obu, puno ima da kažemo tema gdje se može da kažemo se može, o kojima se može razgovarati. Ja ću večeras samo još spomenuti ono što je bitna stvar da čovjek koji hoće da kažemo da je Allah sa njim subhanahu wa ta'ala zadovoljan i da provjeriš svoj odnos naspram gospodara, da sebe testiraš kakav si čovjek. Ne, treba niko, ne trebaš nikoga da pitaš kakav je tvoj iman, nego sam se možeš testirati pogledaj se kakav si naspram sabah namaza. Ovu bi temu ja volio završiti sa ovim što se tiče našeg odnosa ili naše relacije naspram našeg gospodara subhanahu ta'ala. Da bi ispitali svoj iman i da bi ispitali svoj, da kažemo, odnos istinski, gdje smo li iskreni prema Allahu, onaj sami možemo se ispitati, pogledajte sebe naspram sabah namaza. Da kažemo kada su u pitanju muškarci, da su u pitanju da kažemo onaj ljudi koji su obavezni u džamijama, i ako su im džamije blizu, vidite jel kasnite na namaz ili ne kasnite. Klanjate li u kući kao žene, a imate obavezu da klanjate u džamiji ili ne klanjate kao žene. Žena u kući ima nagradu veću nego, nego u džamiji da klanja. Zato što je rekao Allahu poslanik sa sene, bujutu hunne le Kaže, njihove su kuće im bolje nego džamije. A imaju pravo da klanjaju u džamijama. Imale bi istu nagradu, da kažemo, i u džamijama, međutim, veću nagradu imaju kod kuće. Kada su u pitanju da kažem muškarci, pogledajte e, vaš da kažemo sabah namaz. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve "Athqalu salatayn 'ala al-munafiqi salatu al-subhi wa salatu al-isha." kaže sallallahu alejhi ve Kaže najteža dva namaza za munafike. Za srce koje ima nifaka u sebi, licemjerstva. Kaže sabah namaz i jacija namaz. I zato sebe mi možemo da kažemo ispitati kakav je e, naš iman. Ne trebaju nas ljudi da kažemo ocjenjivati nemojte im dozvoljavati da vas ljudi ocjenjuju. Ljudi će često, puta onaj, <coughs> pogriješiti. Ali sigurno nećemo pogriješiti, pogledaj sebe naspram, na, naspram sabah namaza. Naspram jacije manje više, znači danas mi imamo, uh, sjelimo i više i posle jacije, čak i u ljetno doba mi sjelimo i posle jacije. Tako da jacija Haman ovom, ovom naraštaju nije problem, ali e, definitivno sabah je i tekako problem. Pogledaj se na sabahu i izmjeri svoj iman. Eh, kada su u pitanju sestre, isto tako možete na sabahu provjeriti da kažemo svoj iman. Kada navijete sebi onaj sahat i kada ga čujete, hoćete li ustati odmah ili ćete vi njega... Jedino ako ste naštimale sebi eh, da dva put ili tri put zvoni. Pa prvi puta čovjek nekad je možda umoran, pa i drugi puta, će zvoniti, pa ćeš možda ustati. Ali uglavnom, ako hoćete da znate ispravan iman, čim se čuje, da kažemo, sahat ili onaj mobitel koji, koji ste navili, ako ustanete odmah, vas, zasigurno znajte da šeitan nema mjesta kod vas i da je vaše srce čisto od, od nifaka. I druga isto <clears throat> stvar koja bi mogla da, da vam posluži, nama svima da posluži, da vidimo kakav je naš, eh, naše stanje sa Allahom, pogledajte se naspram vaših roditelja. Čak oni kojima su roditelji umrli. Kaže <clears throat> Allahu poslanik sa selem, znači ljudima prestaju dobra djela poslije smrti osim pa je nabrojao tamo, poslanik sam izdvojio, kaže sadaka tonđarija, znači trajna sadaka, čovjek napravi most, napravi, da kažemo, medresu, napravi kuću gdje će ljudi koristiti ili e, česmu naprave, knjigu oštampaju, prevedu, podijele knjigu, ljudi se koriste tom, to je sadaka tonđarija, znači trajna sadaka. I ima izdvojio je poslanik sallallahu ovdje, kaže waladun salihun ole. Allah ekber, ovo je isto da kažemo i kako mjerilo jel smo mi dobri ljudi ili nismo dobri ljudi. Jer je poslanik rekao, sallallahu kaže, čovjek koji je umro, ne prestaju mu znači dobra djela, ako je ostavio dijete, dobro dijete. Kaže, waladun salih, dobro dijete, kaže, jed ule. Kaže, moli se, kaže, traži, traži, kaže, oprost kod Allaha za svoje roditelje ili moli se za svoje roditelje da im oprosti, da im se smiluje, da im oprosti njihove grijehe, da kažem da ju uvede u džennet. Znači, dokle god mi molimo za naše roditelje, znajte zasigurno da ste dobri ljudi. A čak i za roditelje koji nisu umrli, ako moliš Allaha za roditelje i dok za roditelje koji su živi, to je isto dokaz i znak da je vaš iman, da kažemo, ispravan. Odnosno da ste dobri ljudi. Jer poslanik sam sam potvrdio, kaže, neće prestati dobro djelo, da kažemo, ljudima i kad umru, ako za sebe ostavio dijete koje moli za njega. Ako moliš za roditelja, znaj sigurno da si od onih dobrih Allahovi robova. Ako si zaboravio svoje roditelje, e, onda je Boga bi problem, onda nisi od Allahovih dobrih robova. Ovdje molim i koristim priliku da naši roditelji, <clears throat> pogotovo oni koji, e, koji ima roditelje da su umrli, treba moliti Allah treba znači za njih i dok god mi molimo za njih njima da kažemo i kako će dobro doći na ahiretu i to će im da kažemo smanjivati i povećavati da kažemo njihova dobra djela. Da se vratimo ovdje, rekli smo e, drugi dio, odnosno druga stvar koja može čovjeku učiniti lijep i skladan život, jeste njihov odnos ili njegov odnos u porodici. Znači porodični život. Se bojim, ovdje samo od, e, smo, malo ćemo skratiti. isto ova tema je, da kažemo, ne, neistrpljiva. Ova je tema isto opširna, puno. Što se tiče tog porodičnog života, Kaže Allahu poslanik sallallahu ve sellem kaže Alhamdulillahi allazi <clears throat> razakani hubbe Aisha. Subhanallah, kaže hvala Allahu koji mi je dao da volim Aishu, svoju suprugu. Kaže hvala Allahu koji mi je učinio da ja volim svoju suprugu Aishu. Onda ovdje imamo isto dosta, da kažemo, na ovu temu, khairukum E, često puta se spominje i ovaj, ovaj hadis koji treba ga spominjati. Kaže, hajrukom, hajrukom li ehlihi, wa ana hajru li ehli. Wa ana hajrukom li ehli. Kaže Allahu poslanik sallallahu sallam, kaže, najbolji su među vama oni koji su najbolji prema svojim porodcama. A kaže, ja sam najbolji prema svojoj porodci. Kad je u pitanju ehl ili porodca, ovdje se e, prvenstveno odnosi na ženu i na djecu. Kad je u pitanju čovjek. Znači, njegova porodca je njegova žena, njegova djeca. Kada, kada su u pitanju žene, samo njihova djeca. I njihov čovjek je, da kažemo, dio poroci, ali ono odgovornost čovjeka, odnosno žene, odnosi se ovdje čovjek je odgovoran samo za ženu i za svoju djecu. Ono što je došlo u hadisu Allahog poslanika za sve kullukom ra'in, o kullukom mesulu na rajetihi, vi ste svi pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Pa je ovdje poslanik sa objasnio upravo u ovom hadisu <coughs> da je čovjek pastir u svome sadu i bit će odgovoran za svoju ženu i za svoju djecu, <clears throat> a žena je pastirica u svojoj porodici i bit će odgovorna samo za svoju djecu. Neće biti odgovorna za, svoju, za, za svoga muža. Ovdje kad su u pitanju odgovornost. Ali kad je u pitanju porodica, ovdje ćemo isto spomenuti, malo jedan, e, da kažemo, interesantan e, moment. Ljudi se danas mogu prodati, da kažemo, ljudima. I ovako bit ću malo otvoreniji, da kažem, i slobodniji, da kažem, prodati. Žene se isto mogu prodati u društvu, da kažemo žena ili, ili društvu ili porodici, mogu se prodati ili ljudi se mogu prodati. Ali vjerujte, stvarna, da kažemo, <clears throat> vrijednost čovjeka ili da li je čovjek dobar ili nije dobar, pitajte njegovu ženu. Odnosno, pitajte njegovu djecu. Zašto? Zato što je čovjek non stop sa svojom ženom i ona ga najbolje zna. On je non stop sa svojom djecom i žena ga najbolje zna. Tako isto Allah mi je obrnuto. Ako hoćete da znate kakva je žena, Pitajte njenog čovjeka, pitajte njenog muža. I ovdje ne trebate, vjerujte, onaj puno, da kažem, filozofirati. Mi danas možemo biti dobri, da kažemo, pred, e, u društvu. Možemo biti, ako je čovjek profesor, pred, pred učenicima dobar, zašto ima možda četiri časa ili pet ili šest časova danas i on će se, da kažemo, prodati učenicima, la dobar. I ljudi ga fale. Međutim, e, stvarna istina ili stvarna slika čovjeka, Allah mi pogledajte, pitajte njegovu ženu ili pitajte njegovu djecu. Ili pitajte, kada je u pitanju, kada su u pitanju naše sestre, pitajte njihove muževe. Odnosno, žene koje nisu udate ili ljudi koji nisu oženjeni, pitajte njihove roditelje. Pitajte njihove roditelje i ovdje se isto može dodati, pitajte njihove komšije. Kaže Allahu poslanik sallallahu <clears throat> jedne prilike kada je dženaza prošla, kaže vađabet. Jedna dženaza prošla, mejit, pronijeli Medita tamo u kabor, opet se vraćamo na, na kabore i na, na smrt. Ali, kaže poslanik Hasan Vađebet, kaže obavezno, njemu je kaže obavezno. Pa su ashabi zapitali, ono, začudili se, međutim, druga dženaza je prošla isto, kaže poslanik Hasan Vađebet, kaže i njemu je obavezno. Pa su onda poslani, ashabi upitali poslanika sallallahu alejhi ve poslanice, kaže kada je prva prošla dženaza, kaže rekao si vađebet, obavezno mu je. Kaže obavezno mu je džehennem. Pa kad je druga dženaza prošla, kaže, obavezan mu je džennet. Zbog čega? Zato što su, kaže, ljudi pričali o njemu loše. Kaže, favađabet. Kaže, oni ljudi su pričali o njemu loše, kaže, kaže obavezan mu je džehennem. Jer su ga ljudi znali. Allah najbolje zna da li je tamo za da kažemo, gdje ne trebamo one međe. <clears throat> da li se možda svađao sa komšijama. Da li je možda zakidao od ljudi, da kažemo, nije E, uzmao dug pa nije vraćao. Allah samo zna šta je radio. I sigurno ljudi kada pričaju o tebi da kažemo loše, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže vađebet, vađebet lehu jehennem, obavezan mu je Jer ljudi su šuhud, oni su svjedoci na dunjaluku. Oni su svjedoci na dunjaluku. Isto tako kaže, kada je prošla druga ženaza vođebet, kaže vođebet lehu dženne, jer su, kaže, ljudi pričali o njemu, <clears throat> o njemu dobro. Neko će reći šta me briga šta ljudi o meni pričaju, bitno mi je znači šta moj gospodar o meni misli. Istinu si rekao, ali to može se da kažem potumačiti drugačije. <clears throat> Tvoj komšija ima pravo kod tebe. <clears throat> Tvoja žena ima pravo kod tebe. Tvoj otac ima pravo kod tebe. Tvoja majka ima pravo kod tebe. Tvoje dijete ima pravo kod tebe. Ovdje, subhanallah, kada je poslanik, sallallahu pobratio muhađire i ensarije, kada su muslimani iz muhađiri došli u Medinu, pa je pobratio Ebu Derda sa Ebu Derrom, El Gifarijem. Ebu Derda <clears throat> je bio čovjek, da kažemo, abid, čovjek koji se posvetio ibadetu. Ništa ga nije interesovala znači, od unjaluka, samo se posvetio ibadetu i on je čitavu noć, da kažemo, klanjao, a po danu postio. Posvetio se ibadetu, znači potpuno. <clears throat> Jedne prilike Abu Dhar al-Gifari dolazi kod Abu Darda, međutim nije ga zatekao kući, nego zatekao njegovu ženu. A to je, to je se desilo prije objave hijjaba, prije nego što Allah subhanahu wa znači, objavio muslimankama da se moraju pokriti onaj, tim propisnim, da kažemo, hijabom, pa je zatekao njegovu ženu, kaže, u, odje, odijelu odjeći <clears throat> koja se, da kažemo, ne oblači u odjeći koju ne oblači udata žena. Neuredna, da kažemo, onaj, neuredna odjeća. Pa je rekao, ma znači, što, je tako, što si tako se obukla? Kaže, tvoj brat, kaže, Abu Darda, kaže, nema potrebe za mnom. Kaže, noć uklanja, po danu, kaže, posti. I kaže, njemu je to zapelo za, za uho i ode da potraže Abu Darda. Ovo nije eh, Abu ovo je Salman al-Farisi u pitanju, znači, jer je poslanica sa i Salman al farisi onaj, pobratio <clears throat> Selman al-Farisi, on je, kada je došao i kada je vidio njegovu ženu, <clears throat> kada mu je to saopštila, on je otišao da traže Abu Kada je našao Abu Darda, kaže, maša, no, znači, što ti, šta radiš ti? Ti si oženjen, znači, šta radiš? Kaže, na večer klanjam, <laughs> ne interesuje ga ni žena, ni niko, a kada je po danu posti. On se predao, da kažemo, i badetu. Pa onda kada je to čuo iz njegovih usta, pogledajte subhala e, čovjek kako mora provjeravati stvari istinu je rekla njegova žena. Međutim, on kada je došao kod njega ponovo provjerio. Je li istina to što je rekla tvoja žena? Kaže, istina, znači noću uklanjam po danu postim. Nemam potrebe ni za ženom, ni za kim. <clears throat> Kaže, ina li rabbika alike haqqa, wa inna li ahlika alike haqqa, wa li nefsike alike fa ati kulle dhi hakkin haqqahu. <laughs> kaže, Abu, kaže Salman al-Farisi Abu Dardao, kaže, ineli robike, kaže, tvoj gospodar ima, kaže, kod tebe pravo. Tvoj gospodar ima kod tebe pravo da ga obožavaš, da klanjaš, da postiš, da, da obaviš hađ, ali ne da klanjaš <laughs> cijelu noć. Ako klanjaš i namaz, poslanik je sam najviše klanjao da kažemo pola noći, ili trećinu noći, ili dio noći. Poslanik je bio najbolji, da kažemo, e, uzor nama. Dio noći ako klanjaš, onaj, trećinu kad bi klanjao, kad bi četvrtinu noći klanjao Allahu ekber, kad bi klanjali samo dva ili tri rekata, bili bi mašala. Znači bili bi ekstra, da, da kažemo mi, a ovi ashabi su bili, da kažemo, daleko od nas. Najbolja generacija koju je Allah tala, znači, stvorio na Dunjaluku. Kaže, tvoj gospodar ima, kaže, pravo kod tebe. O ine, kaže, li ehlike alejha, alejke haka. Kaže, i tvoja porodca, kaže, ima kod tebe svoje pravo. Kaže, o inali li nefsike alejke haka. Kaže, i tvoja duša, ima, kaže, kod tebe pravo. Tvoja duša ima da ti navečer kad, kad se spava, spava se. Kad se e, po dane radi, radi se, ali moraš spavat. I nije ti propisano da, da svaki dan postiš. Najbolji post je Davudov post, jedan dan postiš, drugi dan mrsiš. A poslanik za znači kada mu je došao jedan od ashaba, pa kaže, e, preporuči mi, znači traži od njega preporuku šta da, kako da posti. Kaže, posti e, tri dana, kaže, u mjesecu. Kaže, ja mogu više. <laughs> omladina. Znači, kažemo, mogu da ponesu, da kažemo, dok je mlad čovjek može brda da valja. Znači, imanski, da kažemo, ljudi su mlađi, da ono, mogu da ponesu puno toga. Pa kaže, ja mogu poslaniće više. <clears throat> kaže, posle tri dana, znači to bijele dane, 13, 14 i 15, i kaže, posti ponedlja kaže, i četvrtak. Kaže, poslaniće, ja mogu, kaže, i više. Dobro, kaže, posti ta tri dana, četvrtak i ponedljak, Eh, šta mu je još dodao, ne mogu da sjetim, pa on rekao mogu i više, <clears throat> uglavnom na kraju je došlo, kaže, posti, kaže, jedan dan, a drugi dan, kaže, onaj mrsi, kaže, mogu i više, kaže, ne smiješ više, kaže, to je Davudov post i kaže, eh, samo tako je dozvoljeno. Inače nije dozvoljeno, znači, osim Davudov, znači, post možete postiti. Svaki dan nije dozvoljeno da se posti. Znači, Davudov post se može postiti. Međutim, ovaj Ashab, kada je ušao u godine, kaže da sam bogno poslušao poslanika, sa sve kad mi je prve stvari rekao, pa na tri dana postim, kaže, u mjesecu, Onaj, međutim, Allah voli dijelo koje je malo, a ustrajno, kaže, kalilun da imun hajrum min kethirin katea. Kaže, dijelo koje je malo, a ustrajno Allahu je draže i vrijednije nego, kaže, dijelo ogromno veliko, ali kaže, kojeg, kojeg, ti prestaneš. Radiš ga jedno vrijeme pa ga ostaviš. Tako da ona tri dana da je postio cijeli život, bilo bi mu ekstra. A nego ovako natovario na sebe u post kada je do pola možda da kažemo života postio otežalo, ono, razumiješ, on njega sad ostavio. Ako ga ostavi, bolje da je postio na tri dana nego da je postio do post. Jer upravo ovo poslanik sam potvrđuje da je djelo koje je malo, ustrajno bolje je onaj, nego veliko djelo a, kojeg ti ostaviš na kraju. Međutim, kaže <clears throat> Ebu Kaže e, Sedman el Farisi ovo Ebu ove tri stvari, kaže i tvoja duša ima, kaže, kod tebe pravo, pa je se Ebu Darda začudio, Kaže, šta si mi to rekao? I uhvati ga za ruku, kaže, idemo kod poslanika, sallam. Jer oni su između sebe, da kažemo, vjerovali jedan drugom, ali prvi puta Budarda čuje ovakve stvari. Kada je došao kod poslanika, sallam, eh, eh, Selman El Farisi mu je objasnio, znači, njegovo stanje, šta je se desilo, da je bio kod žene i da je žena se žalila na njega i da je eh, i da on to njemu potvrdio. I kaže Budarda, kaže, rekao mi je Selman tako, to i to. إن لربك عليك حقا li لنفسك لأهلك عليه عليك حقا وإن لنفسك عليك hakka kaže poslanik za sam kaže sadaka Salman kaže istinu je rekao Salman i ovo ulazi u hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi <coughs> jer je potvrdio riječi Selmana al-Farisija tako da čovjek mora dobro da pazi da kažemo njegov, da kažemo eh, eh, njegove relacije sa porodicom Njegova žena i njegova porodca imaju, da kažemo, pravo kod njega. Druga stvar, ovdje se mora skrenuti pažnja, da kažemo nama, pogotovo koji imamo djecu, kaže Allahu poslanik sa selem, kulukum rajen, kulukum me rajeti, svi ste vi pastiri, bit ćete odgovorni za svoje stado. Ne, molim Allah da nam se ne desi, da se ne desi nikome, da sutra, ne daj Bože, <clears throat> našem djetetu ili naše, našoj čerci kaže Allah ulazi, uđi u džehennem, ulazi u džehennem, a da ona ili onda se spriječi da kaže gospodaru neće da uđem u džehennem dok moj babo ili dok moja mama prije mene ne uđu. Allah mi to se može desiti svakom od nas i to je da kažemo primarna ili da kažemo primarna stvar svakog čovjeka koji vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala da pazi dobro na, na da kažemo na, na, svoju porodcu. Allah neće čovjeka pitati ni za babu ni za mamu. Jesu li bili na namazu, nisu bili na namazu? Je li čjerka pokrivena ili nije pokrivena? Je li, klanja ili ne klanja? Je li sin klanja ili ne klanja? Kad se vraća, da kažemo, na večer? Nećeš biti pitan za babu i za mamu, ali ćeš biti pitan za svoju ženu i bit ćeš pitan za svoju čjerku i za svoga sina ili žena će biti pitana za svoje dijete, a neće biti pitana, za, za svoga muža niti za svoje roditelje. I ovo su, da kažemo, naše, eh, naše stvari koje mi moramo dobro, da kažemo, stat i vidjeti gdje smo, šta mi radimo naspram ovih stvari. Kaže Allahu poslanik za sedam, kaže muru Seban u adribuhu Ašra. Naređujte svojoj djeci. Ovdje je pogrešno prevedeno, čini mi se, znači često puta se spominje uh, muru Seban, navikavajte svoju djecu da klanjaju od sedme godine. Allah mi u arapskom jeziku je došlo, ovaj hadis je toliko jasan i onaj ko poznaje arapski jezik vidjet će da nije došlo navikavajte. Došlo bi da je došlo navikavajte uh, auvidu, evo ne znam, drribu ili ne znam kako je moglo se znači, reći. Međutim, došlo u arapskom jeziku muru od emr, od naredba, od, od naređenja. Kaže, naređujte svojoj djeci namaz od sedme godine. Ovdje ako mi budemo zakazali, vjerujte, ostale će se stvari isto poremetiti u našem životu. I u našem društvu. I u našoj državi. Kaže poslanik sa senem, sadikul masduk, onaj koji govori samo istinu. Eledi la jentiku anil hava, onaj koji ne govori po, svoje po svome nahođenju. In huwa ila juha. To je sve <clears throat> objava od gospodara, subhanahu wa ta'ala. Ono što je poslanik sam govorio, to je isto dio objave. I zato kaže Allah, kaže, oma anil hava, on ne govori po svome nahođenju. I to je, kaže, dio objave. Kaže Allahu poslanik sa sve, muru euladakum seban. Kaže, naređivajte svojoj djeci od sedme godine da klanjaju namaz. Kaže, vadribuhu ašra. Kaže, od desete godine, ako ne budu htjeli da klanjaju, kaže, onda i tucite. Ne u bukvalnom smislu da i e, tučemo, da i prebijamo. Ne, da i prepadnemo sa tim prutićem. Ili prutem, ili ne znam, <clears throat> neko možda koristi i kajš. Uglavnom, vadribuhu maša, kaže Allah Poslani sa kaže, tucite i od desete godine, ako neće da klanjaju. Zašto od desete godine pa do njihovog punoljestva? Djevojčice, znači, djevojčice znaju biti od 11. ili 12. ili 13. godine, znaju biti punoljetne. Čak se da, da desiti prije toga. One, dobro, na, našim, na, na našim prostorima otprilike 12-13 godina. Znači, od 10. do te godine punoljetstva, znači, da ona faktički mora, da ima u posvijesti, da ona mora klanjati. Ako je tad ne budeš, da kažemo, ili otac ili majka ne bude pritisli tu djevojčicu ili dječaka ili momka, momčića, onaj, onda će izaći, da kažemo, iz kontrole, nećete moći kontrolisati kada uzmu snagu, kada, da kažemo, dijete jednostavno radi šta hoće, a pod tvojim krovom. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže ittaku fitneten la tusibanna alladhina zalemu minkum hasa. Mi se često puta zapitamo otkud musibet meni, a ja mašala klanjam, pa možda i naveče sam sa možda razgovarati, pa možda klanjam i noćni namaz. Ona, a vidi musibeta, niti imam ja posao, niti čovjek ima posao, e, pa problem jedan ja bolestan, žena bolesna, e, djeca, razumijete, u školi nikako, razumijete, onaj, a gledaš sebe da si dobar čovjek, da si dobar prema Allahu znači da, si uskladio, da kažemo, svoj život <clears throat> sa Allahom subhanahu wa znači popravio si stanje. Međutim, ako ti je u tvojoj porodici dijete za koje si ti odgovoran ili odgovorna, Pustio si ga, ne znaš, ne vodiš brigu o njemu. Kaže Allah htjela prijeti svakom od nas. u fitneten, la tusibenne ledine zalemu minkum hasa. Čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Dijete koje je punoljetno, ono je odgovorno pred Allahom i njemu se e, pišu i dobra i loša djela. Za loša djela Allah subhanahu wa ta'ala nekad kažnjava na dunjaluku. Međutim, kada kazni dijete, kazna obuhvati i roditelje. Čitavu kuću zahvati. Pa neka se čovjek zapita ili čudno mu bude otkud ja imam, da kažemo, problem. Evo, spomenuli smo te, da kažemo, probleme koje mi danas imamo ili te dunjalučke ili ne znam, zdravstvene probleme. Međutim, da znate dobro da može biti jedan od razloga ovo, i Allah smo onaj, da kažemo, upozorava nas i tako fitnetem. Čuvajte se iskušenja ili da kažemo tih e, belaja koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Dijete zasluži, Allah obuhvati čitavu porodcu, da kažemo pošalje iskušenje i pošalje da kažemo ne bi li se vratili. Allah molim subhanahu da popravi naše stanja i da popravi našu djecu. I da ne budemo na sudnjem danu došli da se oni kačaju o naše vratove, da kažu gospodaru, <clears throat> oni me nisu spriječili u onome što sam ja radio, a oni su vidjeli da to nije dobro. Nego da budemo od onih koji će se dičiti, da kažemo, biti e, ponosni, naša djeca budu ponosni na nas i onda će razumjeti i kako razumjeti ako i budemo na neke stvari, možda nekad i e, tim metodim, metodama koje njima možda ne odgovaraju, navraćali na, na, na dobro, a odvraćali od zla. Mi imamo isto e, treću stvar koju smo spomenuli, jeste naš odnos nas, naspram našeg posla. Čovjek koji ne radi koji se osloni, da kažemo, na drugog, e, to nije znak njegovog imana, to je znak da njegov iman je slab ili možda nikakav. Poslaniku sallallahu dolazi čovjek <clears throat> kaže dvojica ljudi, jedan čitavu noć malte ne je u ibadetu i čitav dan je u ibadetu, samo klanja, posti, uči Kur'an. Drugi radi, drugi brat njegov, njegov rođeni brat radi cijeli dan i ob, ob, obskrbljava sebe i tog svog brata koji je u ibadetu. Poslanik sam kad je čuo znači, za to stanje, kaže ovaj što radi je bolji od ovoga, kaže što čitao vrijeme u ibadetu. Čovjek koji radi, samo ovdje da se pogrešno ne shvati, onaj koji je radio, on nije nikad ostavljaju da kažemo namaze. Često puta u našem narodu imate, <clears throat> kaže mora se raditi. Hoće da kaže da opravda sebe što ne klanja. Mora se raditi, istinu je rekao, niko nije rekao da se ne mora raditi, mora se raditi, ali se mora, još više se mora klanjati. Namaz uzima čovjeku, farz uzima čovjeku četiri minute ili pet minuta, pogotovo ako, ako je čovjek pod abdestom, ona, a trebao bi biti pod abdestom jer je abdest štit svakog čovjeka ili štit vjernika. Kad nastupi namaz, ako ne znam ti šta da radiš, možeš onaj klanjati ili odvojiti četiri ili pet minuta i na poslovima u tim firmama, da kažemo u tim onaj, e, super firmama gdje su, da kažemo, imaju te pauze gdje čovjek može da odvoji tih pet minuta. Ne znam, pušači imaju i više od pet minuta ili deset minuta da, da puše. Zašto ne bi mogao klanjač da ima, da kažemo, onaj, pet minuta da obavi farz namaz? <clears throat> Tako da namaz apsolutno ne isključuje čovjeku da, da radi, obavezan čovjek da radi, obavezan isto da klanja. Jer na sudnjem danu će biti pitan <clears throat> za opskrbu, odnosno li se pobrinuo za porodcu za, za, za porodcu, za ženu i za djecu ili tražio da kažemo o drugi Mi imamo da kažemo u Europi i možda čak i ovdje kod nas u Bosni imamo jedan e, loš trend na ljudi imaju na socijali su pogotovo u evropskim tim državama još više su da kažemo muslimani nažalost to koriste maksimalno socijalnu pomoć uzme i vjerujte kaže Allahu poslanik sada sedam ve jedun ulja hajru minel jedi sufla Kaže, gornja je ruka daleko bolja od one donje ruke. Onaj ko na socijali živi, vjerujte da taj e, ponos njegov je, da kažemo, ubijen. Priroda čovjeka jese da radi. Žena isto tako da radi u kući. Ona ima više haman posla nego muškarac koji radi možda u nekoj firmi. Samo što kažu <laughs> kod žena, e, moja majka, rahmatullahi Ali bi često puta rekla, kaže, ženski posao je čorav. Hoće da kaže, što god da uradiš, to se kod nje ne vidi. Ona, jer može biti na, na, na nogama 7, 8, 10 sati dok ona sredi kuću, dok djecu, pogotovo koja žena koja ima djece, ako ima više djece, ona, daleko više možda umori se, ima više posla nego muškarac koji radi možda jedan posao u nekoj firmi. Tako da i žene rade i muškarci rade i obavezno da rade. Gornja ruka je daleko bolja od one donje ruke. Ona, I ovdje što se tiče emaneta, čovjek koji radi u nekoj firmi mora, da kažemo, čuvat emanet, ako je dogovorio sa svojim poslodavcem 8 sati, on mora doći na vrijeme, može izaći kasnije, ali mora doći na vrijeme ako je napravio ugovor sa njim da će doći na vrijeme. I zato emanet kod, kod, muslimana je svetinja. E, što se tiče emaneta, <clears throat> dokle kaže la imane men la emanete leh. Kaže u poslanik za sedam, kaže nema imana onaj koji nema emaneta. Ko ne čuva emanet, njegov, on nema ni imana. Ovdje se misli nema potpunog imana. Nije pravi musliman onaj koji ne čuva emanete. Tako da, kaže, <clears throat> Allahu poslanik sada sam isto, kaže, kada ne bude imaneta, kaže, fantadiru kaže, onda očekujte sudnji dan. Kada iščezne emanet kod ljudi, kaže, onda očekujte, sigurno očekujte onaj sudnji dan. Spomenut ću jedan fin događaj <clears throat> koji se desio za vrijeme, mislim da je u tim prijašnjim, tim dalekim, da kažemo, generacijama, da li su bili tabini ili je tabin, onaj, čovjek je otišao na hađ iz Falestine. Iz Falestine je otišao na hađ, siromašan čovjek je otišao na hađ, međutim, dok je stigao na hađ, u tavafu oko Kabe, u blizini Kabe, nađe, nađe jednu prelijepu ogrlicu sa dijamantima. Skupo cijenu, znači ogrlicu, <clears throat> međutim kada je našao, vikao je, znači čija je ogrlica, niko se nije javio, uzeo je kod sebe i tražio je ko je izgubio tu ogrlicu. I ne da, nakon nekoliko dana, nekomu mu je rekao stari jedan djedo, izgubio je neku ogrlicu i on je njega našao i kada je došao kod njega, kaže izgubio se ogrlicu, jesam, kakva je ogrlica, kaže takva i takva, opisao mu je, znači ogrlicu i on njemu izvadio iz džepa, kaže evo tvoja ogrlica dao mu ogrlicu i on je onaj, nastavio obavio hađ i vraćao se za Falestinu. Subhanallah, u, <clears throat> vraćajući se za Falestinu, kroz današnji Halep, Halep koji da kažemo krvari, danas molimo Allah da i pomogne muslimanima u Halepu, u Halepu je znači odsjeo da se odmori u jednoj džami. Kada je došao na tu je zanoćio, prenoćio, znači u toj džami, kaže na sabahu, kada su ljudi došli na sabah namaz, njega su probudili, sa njegovim izgledom, znači izgledao je znači, čovjek koji je učen bio. I oni su njega progurali, kaže, gdje nam klanjaj. Šta je se desilo? Imam tog mešida, znači na dan prije je umro. I nisu imali mama, njega su zatekli u džami, vidjeli su znači da je dobar čovjek, da je čovjek od vjere. On je njima klanjao i oni su njega tu zadržali danima. Spominje se, kaže, danima su ga zadržali. Kako, su, kako je tu klanjao, jedan od tih e, stanovnika, tih e, džematlija, kaže da mi tebe oženimo ovdje, u našem znači, selu, u našem mjestu, i kaže, ostani ti kod nas imam, kaže, zastalno. Kaže, nemam ništa protiv. <laughs> Šta je se desilo, subhanla, od imama tog mešćida ostala je kćerka koja je imala kuću i bila je sama, znači ostala je sama, nije imala ni braće, ni sestara, nikoga. Kad je imam umro, otac je umro, ostala je sama u kući, imala je kuću i on njemu predlože ima tako i tako od imama kćerka, kaže nemam ništa protiv, vidjeli su se, znači dogovorili se, našli se i oženi on nju. U braku, subhanla, dok su bili, izvadi ta njegova žena, izvadi tu ogrlicu i stavi je, znači, onaj na vrat. Kad je on vidio ogrlicu, kaže, subhanallah, odakle ti je ogrlica? Ot, otkud tebi ta ogrlica? Kaže, moja ogrlica. Kaže, miraz od babe. Kako od babe? Kaže, ja sam tu ogrlicu, ali on, ona, je njemu bila upačatljiva toliko i dobro je zapamtio. Kaže, ta ogrlica, tu sam ja ogrlicu našao na hađu i kaže, vratio sam čovjeku koji je izgubio. Kaže, taj čovjek je bio moj babo. I kaže, prije nego što je umro, kada se vratio sa hađa, kaže, molio Allaha, kaže, Allahu moj, kaže, podari mojoj kćerci, mojoj kćerki, kaže, čovjeka, kaže, kao ovoga što je bio na hađu. Hoće da kaže Emina, koji, koji je bio od povjerenja. Kaže, ne znajući smala, umro je, a Allah njemu, njoj podario i tog istog čovjeka, ne istog onakvog sa tim opisom, da kažemo, tog čovjeka koji je našao tu onaj, ogrlicu. Pogledajte, da kažemo šta je e, rezultat emaneta ili povjerenja kod muslimana. Da je zadržao kod sebe, imao bi kaznu, imao bi, da kažemo, odgovornost, nego je vratio je i na kraju je ponovo dobio, dobio je, da kažemo, sa, sa mladom. E, bojim se, od, oduljio sam, molim Allah da vas nagradi <clears throat> za strpljenju, a mi ćemo, inšala, i imati prilike da se opet družimo i ovo četvrtu, da kažemo, <clears throat> stvar koju smo najavili, bojim se oduljit ćemo, pa ćemo nju nastaviti inšala nekom drugom prilikom. Halal to što sam oduljio, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sve naše aktivnosti možete na